karadiridimba ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze bakunze mwese muri ko mutegabiri radiyo isanganiro ikaze nigwanye muri kino kiganiro karadiridimba cyagenewe abarundi bari hanze kuri mikoro ni meda niyo nkuru uburundi buzubakwa n'abarundi bene bwo abandi bazobufasha ari uko nabwone buri ko butera intambwe iboneka mu kwiyubaka uburundi kandi eh, uburundi kandi ntibwubakwa n'abarundi bari mu gihugu gusa ariko hari n'abandi barundi bari hanze usanga barajwe ishinga nuko kino gihugu cotera imbere uno munsi ngira sangire ikiyago n'umwe mu barundi asanzwe ari umuganga arangurira ubwo butumwa bwo kuvura mu gihugu cy'ubufaransa uyo nawe suwundi ni Dr deo rugemintwaza akaba aserukira abarundi bashimye guterera muri ico gisata c'amagara y'abantu babicishije mu gufasha ibitaro bikuru bya Gitega kubera iki Gitega kubera iki muri ico gisata cy'ubuvuzi gusa hari sano bifitanye na politike ya diaspora muri rusangi mbe hamwe uh, abenshi bokorera mu migwi kugira yubatswe kera mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana na mirongo irindwi mm. ubu naho hageze yuko kumbure yorusha igatembere kurusha avuga twumbure twe tuba mu bufaransa mu bwongereza muri amerika twakorana na bene bacu basigaye burundi mhm. tukagira cyo dushyiraho gikomeye cyane mm. eh, dogiteri muratubwiye icyatumye mufata gitega ah, nka nk'imwe mu bitaro mukorana kugira muyiteze imbere muri icyo gisata cy'ubuvuzi mbe eh, bizoguma kuri gitega canke muri kazoza hari ibindi bitegekanijwe gukoregwa nko mu bindi bitaro canke mu bindi bisata bakabaza n'amayimaje yacu hanyuma tubanza gukora muri iyi minsi ariko tusa n'amaproje menshi hama tuba tumara kubavuga yuko kumbure mhm. twafashe amapito yandi kumbure twoshishikara tugafasha iteka ko tumaze umwaka umwe dukora mhm. hama hageze tumaze kuba nk'imyaka ibiri tugashobora kuba tugafasha n'amapito yandi mhm. ntabwo turacyari ubu ni tugitangura ntitwokwemerera byinshi tutarateza rwose cyane ibyo twatanguye igitega Ego eh, Dr muri icyo gisata eh, cy'ubuvuzi turumva yuko harimo mu gufasha mu buryo bw'ibikoresho kandi no mu gufasha kandi no mu buryo bw'ubumenyi eh, kuko muzokorana n'abaganga basanzwe bari mu ntara bari hano mu gihugu namwe muri hiyo ariko akabazo gashobora kumbure je nagomba kubabaza iyo migambi yanyu mwaba mwayitanguye kuva ryari Ah, iyi migambi tuyitanguye umwaka mm. dukora ariko muri byose nyine byatanguye hari umudamu witwa eh, minani georgette akoranga mu faransa atuka mm-hmm. igitega mm. niwe yafashe icyo cyumviro cy'uko dufashe utari igitega kugira santara igitega ikomeye cyane mm-hmm. amatora turabyakira turamwitaba amacuca n'abaganga benshi abayifomatisiye n'abayenjeniyeri nabivuze hakiri kare mhm. kandi turarengana mu faransa tugatica n'abongereza no muri amerika mhm. hanyuma bica biduha ingufu kuko iyo dukeneye amafaranga muri za diaspora n'ibindi ariko nashaka kumenya mbega ibimwe muri ko murakora muri kino gisata cy'ubuvuzi hari isano byaba bifitanye na politike za diaspora zisanzwe eh, ziri zitwarirwa hano mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu egome eh, eh, ubyekeye um, diaspora diaspora mufata diaspora ikomeye cyane mhm. hanyuma mhm. y'amadiaspora yose yo ku isi kamera mhm. natwe twavyitavye mhm. kugira tuvuge tutange ama ivyumviro byacu hanyuma diaspora naho ya minisiteri twakorana cyane gose urasho twokora batabizi aho mu Faransa si kure no mu gihugu cy'ububirigi kuva muri muri 2014 n'imbere yaho hagiye hibonekeza uko hamwe hakaba imigwi myinshi ya diaspora ariko ngaho mu Faransa ndabona bafite diaspora uh, net uh, network umengo mu Faransa uh, eh, ni giki gituma kumbure mwebwe mu ntunge gatonya usanga hari ibintu kumbure n'iyo migambi mukora mugasanga murumvikana ko murayifatikanije ko ariko ahandi ugasanga hari ibindi bintu usanga biri inyuma byinyegeje inyuma ko kumbure icyo icyo igene dukora ngaha mu Faransa mm. eh, dufata métier mm-hmm. twafashe domaine ya santé gushika mm-hmm. munsi hanyuma muri naho eh, muri eh, kuva kera twakora ibyerekeye la sante nka mu faransa mm. hanyuma ndakukumbure ni ikintu cyumvikana neza gituma abarundi bose bacakira neza nitugiye gatuma tutagira ingwane tutagira ingwane yo gucanamwo mm-hmm. Dr kumure turacyari mu ntangamara ari mbere y'uko turekura abandi kugira abakure nabo bashobora kubabaza ibindi bibazo uko kwingunganya kwanyu muratubwiye yuko ugukorera mu bisata bituma cyane cyane hataba imvururu mu bijanye na diaspora mbe hamwe abenshi mu basanzwe bari muri diaspora zitandukanye mu bindi bihugu haba mu zabura ya amerika aziya mbere n'aha muri Afrika mhm. ubona akazi kenshi uko ubaye shefu do gurupe usabwa gushyira abantu bose ukababwira ukabereka kamwe ko murakora hanyuma bamaze gutahura neza misiyo ibyo mushaka gukora niba muri kumaja muri objectif mhm. cavyumvikana hanyuma iyo mufashe domaine imwe fashe twe twafashe domaine ya santé abafata domaine ya informatique akarimo mhm. ama informaticiens abizi neza hmm. hariho na peshi hariho amadomene yose mwakumbure bagafata bafata bakajyama amagurupe par domaine mhm. euh, murakoze dogiteri kurereka akandi ah, kabazo euh, hagiye hibonekeza kuva mu myaka ya za mirongo icyenda euh, aba incabwenge nyinshi mu gisata cy'ubuvuzi bagenda bagiye kunonosora ubumenyi mu bihugu ariko ntihaboneke kumbure ukugaruka kugira bafashe muri ico gisata mbere no musiko mwatanguye mu gufasha mu bikoresho no mu bumenyi ejo na ejo harashobora kuzoboneka nk'umugwi uh, ushobora kuza w'abaganga baje gufasha mu bisata bitandukanye kuko murazi yuko gushika uno munsi hari abarundi batari bake usanga bagirondera kuja kwivuza hanze y'igihugu kumbura ugasanga bo kwakiriwe n'abandi baganga b'abahinga basanzwe n'abarundi bo bumva n'indimi gusumbya abo bandi icyo cyumviro muramaze kucyumvira icyo cyumviro cyamaze gukurwa mu myaka yaheze hama birahagarara uhageze ko tukabisubiramo tukabikora hmm. twavugaye n'abaganga bakwaho igitega yuko icyo kintu ku mutima wacu turifuza ko byonyaruka n'ingoga hanyuma tukaza namaze kubabwira abo dukora muri domene ya sante nuko hmm. hoza hagenda abaganga bakamara nk'inzu yose igitega bagakora n'abaganga bahari hanyuma bakagira ibyo bazi nabo babyereke bene wacu bari gitega mm-hmm. hanyuma aho aba anesthesiste hariho aba pediatre hariho aba cardiologue hmm. hariho aba mesagenehaliste abametse mm-hmm. urgentiste mm-hmm. ni benshi kandi bose barabyemeye ko bazoshobora kuja mu ntara y'igitega bagakora indwi yose bagafasha kugira bahanu bahanu ubwenge ivyo baravyemeye ni ibintu tuzokora tudatevye muzokorera ico nokwita en réseau n'abandi baganga basanzwe bava ahandi nk'uko musanzwe mubikora za amerika aziya iburaya n'ahandi cyangwa inzoba ari icyo no kwita inisiyative yamwe bw'abafaransa oya abo dukorana bo muri amerika no mu bwongereza no mu bufaransa mhm. icyo cyumba bagitahuye neza barakemeye cyane cyane abantu bari mu bwongereza bavifuza cyane mm Eh, murakoze cyane eh, nk'uko nari nabishikirije mu ntango mutumire turi kumwe ni dr deo rugeminwaza eh, asanzwe arangurira umwuga wo kuvura mu gisata cy'amagara y'abantu mu gihugu cy'ubufaransa niwe mutumire turi kumwe reka ubu naho twugurura amatelefone nubwo yari yuguruye akanya ni kuri mwebwe namwe muri hanze y'igihugu ari ikibazo intererano yanyu deo turi kumwe mu kiringo kingana n'isaha kugira yishyure ku bibazo cyangwa ku ntererano yanyu agira icyo abivuze ko sangwa ikaze rero muce kuri bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu canke irindwi na gatandatu ubusa na gatatu amajana icenda mirongo na gatatu tandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icenda na gatatu izo nimero murashobora no ko kuri whatsapp call gutyo innocent bibona imana akadufasha mu buhinga bw'ibyuma mu kuba twakirira bakaba bagiye hamwe maze kugira bafashe ibitaro bikuru by'intara ya gitega mu kurindira rero kumbure ko mwebwe muri umuhanga mutwakura reka mbanze ndabibutse nimero mushobora kuturondera ko no kuri WhatsApp itandatu na rimwe ubusa mirongo munani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu twabonye yuko muri icyo gisata kumbura rusanga hariho ubumenyi bunini buba bukenewe ku rwego navuga rwo hejuru mbega mu byo musanzwe mukora hariho nko kuzofasha nk'abaganga basanzwe bakorera mu ma canke abavyifuza basanzwe bakora muri ico gisata canke bavyifuza mu bitaro bitandukanye haba hani bujumbura canke hagati mu gihugu kugira nabo bafate intambwe n'abatwari gitega hmm. twa twa twamaze kuvugana yuko twabafasha kugira baze ngaha mu bufaransa kugira ubwenge bushasha no gushishikara byo bize mhm. hanyuma ibyo ni ukureba abatwe turi ngaha mu faransa dushobora kurondera amapatenariya n'amahopito n'amayuniverisite mhm. hanyuma bigatuma aba bantu bashobora kuza ngaha mu faransa bakamara umwaka cyangwa imyaka ibiri cyangwa amezi atatu biva ku byo utari bikeneye hanyuma icyo dusokora utari gitega tubwira ibyo ukeneye haba kugira natwe twe tubishikana nga mu Faransa wawutete nga mu Faransa twe turonce turaba nyene tu ivyo yo cyumviro coja mu buryo kandi bidatevye mhm kuva kera vyarakorwa habona umweme n'umunyamahanga w'umuzayiro wa mugabo yizi burundi mhm. nimba ko ibyo muvuga n'ibyo uh, tumaze gushikana gushika atoye imbere mu vyerekeye gufasha ivy'igitega tuba turabonyene vyo tufasha mu vyerekeye igihugu cyose kandi nako ehm, dufashije igitega bakabona ko bakabona ko ivyo dukora bifise akamaro dutuma n'abandi bahandi bavuga ati kadushikira dukorane n'abantu abari mu mahanga ni benshi haba ari mu birigi haba ari muri suwede muri danemarke muri etazini nk'uko babivuze muri asiya mhm. bishobora bituma kumbure tuba benshi bigatuma dusha dusha dukora ku bundi bwose gushika uno munsi turi dushika mirongo ibiri na batatu dushika mirongo itatu mhm. muri mirongo itatu tumaze kuba benshi sinabitabwe neza ni yatwandikiye ari Nairobi yavuze ati murashobora kurondera abandi baganga ngo mukaba benshi kugira mwungure ubumenyi abarundi ngo muve kuri mirongo itatu muje ku bandi ngira yashatse kunganira kijya ciyumvirana n'ababajije ati ejo na ejo hari imigambi yo kuzokorera no mu zindi ntara ngira nicyo yashatse kunganira Ah, murakoze cyane aho ndamushimiye cyane rwose ko icyo cyumviro ni gishyashya kuri twebwe mhm. tuba tuzi ko tuzokora gutyo mugabo kumbure eh, utuntu nk'uko mubivuga tubashobora kuba benshi bikazasha bituma kumbure dufasha kurusha e, amaporofesi yose y'igihugu nzobishikaramo mm. eh, dukorana n’umuganga yitanga cyane ni avuka ingozi ngira yidondoye akaba akunda igihugu rwose ko arubwira n'ukuri ndabivuge ndabishimikire ko ndamushimire ku kuntu yitanga mu gufasha opitare jenali y'iwacu igitega mvuka mu giheta hajya inyarusange mugabo ah, eh, muravuga muti murashima ko deo rugemintwaza asanzwe apilota neza ibyo bikorwa biriko birarangurwa kuri hopitali regionale ya gitega ariko euh, nk'uko mwatubwiye nti mu kwidondora umwidondoro wiwe nagiye eh, mvugiraho ko mbure ntitwari tuzi ahavuka uno munsi kubona avuka ingozi nawe akaba ari kafasha mu ntara eh, ya gitega neza neza mu bitaro bikuru by'igitega eh, hari icyo mwe bibereka abandi bufatira ko avuka ingozi mbwa ariko afasha cyane cyane igitega hama mumvise ko turiko tumusaba duti mbega ejo na hirya y'ejo ni gute kugira n'ibindi bitaro bishikirwa Eh, avuka muganga dewo rugema intwaza avuka arashobora umugabo ugenewe mugabo rya ingozi mm. akaba akunda igihugu cyane akunda arakunda uburundi aritanga hanyuma dewe naramuhamagaye ndamusaba n'ukuri urashobora gufasha ukapirota iyo poroje kugira ngo bitadogitega bagaheza bagashobora kuguma bavura abana n'abandi bose bikenewe kwari kuvuga rero ko ari urukundo afitiye igihugu ego aritanga cyane nta kindi mbona novuga ni ugushima kuko avuka ingozi mugabo ariko afasha opitari do gitega ni n’urukundo kuko umuntu w'ingozi arashobora kugenda imuyinga cyangwa akagenda eh, mu cankuzo acitse igitega akagwara agwaye yivuriza muri hopitari mhm. kandi yari nk'umupfasoni yibungenze yavuye mu ntara kanaka ni muri santere yari georgette kumbure euh, nashaka namwe mu musezero ibyo yavuze ni ibyo agitangura gukeya iyi harimo abantu benshi hanyuma ingorane yagize ni uko byamaze nk'amezi atatu amezi ane tudakora neza nk'uko yabyifuza hanyuma mm. turasura turajya hamwe turasura turavuga hanyuma turashobora gushika ko iyo dushyitse uno munsi bitari bike kandi cyane cyane iyo tuzokora ni byinshi muri iyi minsi ikurikire mm. eh, kumbure eh, Georgette yavuye ku murongo ariko dr muntunge sinari nababajije iyo muvuka kubona muvuka ingozi hama mugateza imbere opitare regionale y'igitega musanzwe muri n'abaganga kumbure n'ingozi yari ibitaro bikuru ah, Georgette yagacishijemo n'urwo rukundo rwaba rwafatiye mu gukunda igitega ah, eh, mhm. muracafite ijambo hanyuma twungure icyo navuga ni n'aba aruna ngo hari muramvya abakavuki muramvya nabo bagize association yafashe kutari y'umuramvya mm aruna cibitoke nabo batanguye eh haraba ama initiative menshi y'abaganga batanguye gufasha iwabo mm hari nabo baka n'ama dispensaire yo aturuka hmm. ni movement iriko yaje imbere cyane gose kandi dushishikajwe abantu bose bazobafasha kugira biteye imbere hmm. mbega uno munsi abandi uh, ikintu cyo co batuma bahurumbira bene ibyo bikorwa icyo no kwita nka motivation mu gifaransa mubona cyofatira ku kuki canke nibande bufasha kugira abandi bagire eh, ingufu zo gukorera mu bisata bitandukanye mubona ari bande boshiramwe agatege boshiramwe inguvu kugira n'abandi bajinjibuke canke bajijuke eh, mu gukorera hamwe cyane mu bisata bitandukanye kugira bateze imbere ibyo bisata muri kino gihugu cyabo kuko mu gihe twakora ibintu leta itemeye turonga ingufu zo kubikora kandi turonga n'abadufasha nk'aha mu bufaransa isi yose aho abantu bari kuko bisaba yuko n'ama byo mwita abapatoneri ubona yuko ibyo two turakora bifasha ku by'ukuri b'igihugu mm, muri make muvuga muti ni habe ukwitanga uh, ku butegetsi na cyane cyane abajejwe intwaro ku rwego nuko mwabivuze neza ni twebwe abanyagihugu baturuka mu burundi mhm. hanyuma leta y'uburundi hanyuma ambasade ari ngaho iwawe ibyo tuba hanyuma bijyanye n'ibihugu n'aho tuba amakomune amameri amaheje aho tuba n'amaleta y'aho tuba ashobora kuvuga yuko tuko turakora ifasha igihugu abantu mhm. ni nyabune ni nyabune dogiteri bujya nta nta hantu haburaga hadze twashaka tumenye muri ibyo musanzwe mukora turabye ino nyabune iri aha no muri ibyo musanzwe mukora eh, ni biki mubona nk'intambamyi eh, zihari kugira turabe uruhara rw'abana bariya rw'uyu n'uriya eh, kugira izo ntambamyi zitoregwe inyishu cyane cyane umuturama n'izihe ntambamyi mwe mubona canke muhura nazo ah. imana dufise gushika ubu bintu byose bigenda neza nyine mm-hmm. twe dukora ngaha um, twebwe abanyama abatuvukiye kuba abarundi mu gatonga mu Faransa n'ababa mu Bwongereza n'ababa muri Amerika tugize tugize cyo dushaka gukorera mu Burundi turacyumvikana ko hanyuma tukabwira na ambasaderi hanyuma tukabwira e, ararengana muri kuri kuri kuri aeroport gushika byose bigenda neza turagiye gushika ubu ingorane n'imwe hama ah, kumwe tugize ingorane tuba tubwiye ambassadeur aca bidufasha kuko niwe eh, ari apte kurusha twebwe kuko niyo niyo autorité administrative dufise ngaha yoca ibikorana Burundi hanyuma bagatora inyishu kuko mm. nimba ko muri aya maproje yose ambasaderi ni akomeye cyane mhm. eh, kumbure dogiteri jona hirya hejo birashobora kuva mu mavarizi mubwo bikarungikwa haba mu makontinere cyangwa eh, mu bindi kuko ntimuzoguma mu namwe murakura nkuko mwatanguye kuva mu mwaka uheze murakura kugira ejo na hirya ejo muzo murungika ibintu novuga binini ku rwego runini eh, uno munsi muri iyi nyabune duhereye hano mu gihugu n'uruhe ruhara umwe umwe yokora eh, kugira habe ukoroherezanya cyane cyane muri kino gisata kuko si ibintu bizokwama ari biro 23 canke 33 byo mu mavarize ejo birashobora gushika ku makontineri hagapakirwa ibintu mu makarato ibintu n'ibindi byinshi hamwe iyo nyabune yokorana n'uruhe ruharaga umwe umwe eh, kugira ejo kiba ari ikintu gikomeye ikintu kinini gishobora gufasha muri kino gisata cy'amagara y'abantu um, hazoba mu kwezi kw'indwi hazoba inama ya diaspora izuma indwi yose mhm. amadiaspora iyo nama izobera burundi organize par ah, étrangère mhm. hanyuma bazovuga ibintu bitari bike yumva ko iyo ikintu cy'umukono bavuga bazokivuga byakumbure nihagira umuntu arunka nka konteneri bishikike mu burundi bidateye ingorane mugabo cyo nababwiye coco nuko nuno munsi hagize ibintu bigendana na konteneri ari humanitaire naco bariha mm. birasohoka batarishe mu buhinga bw'ibyuma nimba hari uwundi ari ku murongo tusigaje iminota mike nyidashika kuri cumi n'itanu gutyo kugira turangize kino kiganiro reka kumbure twakire abandi bashobora kuja ku murongo itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icenda na gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana na gatatu izo nimero murashobora no kuzikoresha kuri whatsapp call hagati y na Nantes murakoze cyane eh docteur tu dusa nabariko barangiza mu bw'ivyuma mbona umengo eh, ni nta uri ku murongo ariko reka tugaruke muri kino kiyago eh, uno musi eh, docteur muri no migambi yanyu muri ko mwifokasinga ku buvuzi gusa ariko kumbure eh, murabona eh, eh. yuko diaspora mu bufaransa ari nini hama hariho ibindi bisata wanashima bigize ubuzima bw'igihugu usanga kumbure ejo na ejo mwebwe muri hanze kuko nubwo mwavuze ko ari ubuserukizi namwe muri abaserukizi ko muri abambasadere hiyo hari ibindi bisata twovuga aba mu no n'ubutunzi agateka kazina muntu indero eh, cyane cyane wanashima n'indero kuko ari uwo mushinge wa byose eh, ejo na ejo nta wikwiza cyangwa nta uvuga ati byose birarangiye kumbure murashobora gukora ibiboneka eh, ku rubuga mbere no ku mpapuro mu gisata cy'ubuvuzi ejo na hirya ejo eh, nk'ibindi bisata bifasha mu iterambere ry'igihugu nta cyiyumviro mubona mushobora kuzofasha na hone hmm. ego uh, docteur dusa n'abariko bararangiza ariko reka kumure tugaruke muri ya nama E, itegekanijwe ya diaspora e, izohuza diaspora zose zo mu burundi nako e, diaspora z'abarundi ziri mu mahanga muri umuganga ariko ndazi ko bikurikirana gose hagiye haribonekeza kumure ni bimwe mu mbabarire mu byagiye biribonekeza mu ntunge kubona noba no kwita nantisifye ariko ni ni kimwe mu biboneka yuko Eh, mu ntunge hari ubuciye yakura alo alo alo ni ah, ah, uri ku murongo n'uwundi yakuye ari mu kindi gihugu alo alo alo turumva amajwi ari inyuma ariko ntitumwumva alo alo alo haragiye hibonekeza muri iyi minsi ishize eh, wanashima duhereye kuva muri bibiri na cumi n'umunani utugorane tumwe tumwe twagiye turashikira abarongoye ma diaspora haba muri za Amerika za Buraya duhereye mu Buraya bw'amajyaruguru n'Uburaya bw'amajepfo aho musanzwe muherereye mbega kimwe mu kizotuma canke kimwe mu kizofasha canke kimwe muco muzoshikiriza uh, kugira uh, diaspora ibe imwe koko uh, hari icoba gihari um, ndako kumbure iyo ngwari nuko kenshi mm -hmm. uh, mu kugira hanyuma mu gihe objectif ari gufasha igihugu bica vyoroha bose bose bavyifuza hanyuma cyo kisigara nuko utwayo diaspora aca kwa neza kujya imisiyo bumvikanye kugitangura bayishishikare hmm. hari abavuga yuko ngo akenshi usanga ngo harimo imvo za politiki namwe mura murabibona umwihwezo wanyu woba ari uyuhe duce twakira uri ku murongo nimba ko nimba ko si politike ku by'ukuri hmm. ko gusa bataba ni muri organisation fuko bavuga icyo bashaka gushika ko diaspora ico ico gikuru nuko bafasha atatu mahanga kandi turi benshi igikuru nuko twumve diaspora muri vyose gikura vyose nuko ivyo dukora ngaha tutahani wacu hmm. Ego, turiko turarangiza deo murabona ko tumaranye akanya katari gato uno musi imbere yuko murangiza uh, nakahe kamo mwe mwumva uh, mwotera niye nterano yanyu ku bwanyu mubona mwoterera cyane cyane mufatiye kuri inyabune mwavuze yuko yotuma ibintu bigenda neza gusumbya uh, turiko turarangiza akajambo mwoterera nk'interano yanyu nakahe